A potom, dragi brate i cijenjena sestro, prije nego li nastavimo sa ovim našim ciklusom predavanja o leddetu u ibadetu, o slasti u ibadetu i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, postavljam pitanje tebi, da li si nakon ovih predavanja radio a onome o čemu smo govorili i počeo osjetiti ovu slast. Da li sada kada klanjaš namaz Allahu subhanahu wa ta'ala, osjećaš slast u ibadetu, rekao smo ta slast u potpunosti ne može doći odjednom. Ne može doći odjednom, zahtjeva sabr, zahtjeva strpljivost, ali sada ovih nekoliko dana, u Mubarek mjesecu, nakon nekoliko taravih namaza, učenja Kur'ana i tako dalje, da li si poslije počeo osjećati slast i badeta. Jer to je cilj ovih predavanja koja, koja držimo, a to je da čovjek, mu'min vjernik, osjeti slast i badeta. Da osjeti slast u Allahovoj džele u Allahovoj džele vada vjeri. Obični narod, draga Brasu ili obični svijet muslimana, pa i oni koji nisu, dakle muslimani koji nisu Allahovoj džele vada vjeri, vjeru predstavaju, draga braćo, kao poteškoću, kao obaveze, kao odgovornost, kao, kao i tako dalje i tako dalje. Nisu svjesni, dakle, slasti koju mu'min osjeća u ibadetu, koju osjeća u islamu. Ovo je Allah, i dželja vada vjeri koju Allah subhanahu wa ta'ala odabrao i objavio je posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. I zbog toga izbjegavaju islam. Vidite, dakle, spodašnjost islamskih propisa, pa im se to čini teško. Ko će ustati za saba? Treba da se klanja saba. Pa trebam pet puta dnevno da klanja. Pa trebam sad da postim, vidi sad kako je dan, dug i tako dalje i tako dalje. Pa i islamski propisi dakle, gledaju njihovu spoljašnjost, a nisu okusili slast ibadeta, slast pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala i zato ih vidiš kako bježe od islama. Bježe od islama tražeći slast u nečem, u nečem drugom. A rekli smo nema slasti, nema čiste slasti i uživanja osim u, osim u islamu. Ljudi su pokušavali i pokušavaju i pokušavaće da, nađe, da nađu neku čistu slast u kojoj će uživati mimo vjere islama, ali u tome nikada neće uspjeti jer smo rekli to je Allahu dželle ala, Allahum dželle ala zakon. Stoga želim da te dragi brate i cijenjena sestro da uživaš u islamu, da uživaš u svome životu u okrilju Allahove dželle vjere ove predivne vjere. Pogledajte, svaka vjera, draga braćo, ima hurafate u sebi, ima dakle izmišljotine, ima nelogičnosti, veliki dakle nelogičnosti. Pa znate sami kršćanstvo, jedan bog, pa drugi bog, pa treći bog, jedan plus jedan plus jedan i na kraju opet jednako, kod njih ispada jedan, jel ne? Nelogičnost, kontradiktornost. Također kod jevreja koji govore da je Ozeir, Allahom sin, koji opisuje Allaha svojstvima manjkavosti, opisuju dakle poslanike dakle e, ružnim svojstvima i tako dalje i tako dalje. Nelogičnost i kontradiktornost. Samo Allahova lana vjera, ispravna vjera, dini islam, u njoj nećeš naći nelogičnosti. U njoj nećeš naći neispravnosti. To zbog toga što je ona od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I zbog toga, zato što je to prava i istinska vjera, zbog toga mu'min vjerni kada se iskreno prihvati Allahova dželle vjere, živi u slasti, njegov život je, njegov život je dakle u, životu osjeća slast i u pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala, pa čak i u momentima kada se nalazi u poteškoći, čak i u momentima kada je on primjer radi mazlu, kada mu je učinjena, učinjena nepravda, čak i u tim momentima on je smiran i zadovoljan. Zašto? Zato što je svjestan riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kada kaže bojte se dabe mazluma, dove mazluma, jer doista između nje i Allaha nema zapreke. Nema, nema prepreke. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, tako mi koga izzeta, Boga ponosa, pomoći ću te, dakle mazluma, u ba'dahi, pa makar, pa makar nakon izvjesnog vremena. Pa makar nakon izvjesnog, izvjesnog vremena Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći, će pomoći mazluma, Stoga čak i u trenucima kada mu se čini zum od strane robova, od strane ljudi, naći ćeš mu'mina vjernika koji živi u okrilu Allahove subhanahu wa vjere smirene duše, zadovoljan. Ne pravi dakle neke postupke, nesvesne postupke, postupke dakle koji nisu precizirani islamom, već je smirene, već je smirene duše. I zato pogledajmo primjer ashaba radijallahu, radijallahu anhu, jednog od ashaba radijallahu anhu koji je bio uhapšen, radi se o Hubejbu radijallahu, radijallahu anhu. Radi se o Hubejbu radijallahu anhu kojeg su mušnici uhapsili i nakon toga htjeli ga ubiti i ubili su ga kao osveta za ubijene na bedru. Kao osveta za ubijene, za ubijene na bedru. Pogledajte ovoga shaba radijallahu anhu, okovan u kući ljudi koji ga trebaju ubiti, dakle mušnici. Allah subhanahu wa ta'ala u tim dakle, takvim momentima daje ovom svom robu, kao što kaže dakle, ova žena koja ga je vidjela, koja tada još uvijek dakle, bila mušnikinja nevjernica, e, vidjela sam kod njega groz, grožđe. Kada u Mekiji nije bilo uopšte grožđa. Pogledajte ko Allah subhanahu wa ta'ala spušta na svoga roba smirenost. Daje mu jer zukuru daje risk još na ovom dunjaluku prije, dakle, prije ahireta. On je okovima svezan, a ona vidi kod njega, dakle, jede, jede grože. Risk od Allaha subhanahu wa ta'ala, inna Allaha jerzuhu men ježau, bi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala obskrbuje onoga koga on hoće, bez, dakle, bez obračuna, bez obračuna. Zatim nakon toga pogledajmo, opet i dalje stanje ovoga sahaba radijallahu anhu Hubejba radi Allah Dok je tako bio u tom momentu i zatražio je od ukućana da mu podari britvu kako bi od sebe odstranio, odstranio od lake. Kako bi od sebe odstranio, odstranio od lake. Pa su mu dali. I onda se žena zanijela kad ono njeno dijete došlo kod Hubejba radi Allah Došlo kod Hubejba radi Allah a u njegovoj ruci britva. Hubejba radi Allah ga je uzeo, stavio sebi u, um, stavio sebi u krivo. Kad došla žena, ona je samo stala, uplašila se. Znači zarobljenik, on je kod njih zarobljenik, pripremaju se da ga ubiju. Njeno dijete kod njega u krilu, u ruci mu britva. Šta je tako očekivala ova žena? Očekivala da ovaj ashab radijela ono sada ubije ovo dijete, da im se osvijeti. U takvom momentu oni će ga i tako i tako ubiti, jel ne? Smrt mu ne gine. Ali pored toga Hubeiba radijela kaže šta? Ne se, nemoj se plašiti. Ne boj se. Dakle, smirenost. Ne dolaze u tim trenucima dakle, da postupa na bilo kakav način daleko od šarijata, već i tada u takvim momentima prije svoje smrti vidiš ga dakle smireno. Vidiš ga, vidiš ga zadovoljno i ne podiže ruku dakle na onoga kojeg Allah, kojeg Allah subhanahu ta'ala nije dozvolio da mu oduzme život, da bespravno oduzme njegov, njegov život. Već se dakle smire, pa zatim nakon toga kada ga izvode da bude ubijen, traži od njih da klanja dva rekiata, što mu dakle dozvoljavaju, pa ovaj ashab radijallahu anhu je skratio oba dva, to jest brže klanjao, pa zatim nakon toga rekao tako mi Allah da ne, da, e, ne pomislite kako se ja bojim smrti, ja bi odužio. Ali da vi ne pomislite kako ja odugovlačim sa namazom zato što se bojim smrti, zbog toga sam dakle skratio ili malo brže klanjao svoj, malo brže klanjao svoj, svoj dakle namaz. Dakle, pogledajte čak i u takvim momentima kad gospodar Žele Vala spušta smirenost na svoga, spušta smirenost na svoga roba. Sjećate se primjera Sejda Al-Kutba, r.a. čiji primjer smo i ranije spominjali. Od njega je bilo traženo da samo, dakle, potpiše, da traži, dakle, milost, da traži oprost, da traži amnestiju. Samo da potpiše i biva osloba, oslobođen. Pušta se na slobodu. Ali pored toga šta kaže? moj prst koji pet puta dnevno svjedoči vahdanijet Allahu subhanahu wa ta'ala, doći gospodaru Đelja Vala odbija da se ponizi, da se ponizi zalimu, da od njega traži samilost ili amnestiju. Pa zatim nakon toga biva doveden, ubijen da bude vešan, pa mu dolazi jedan od učenjaka zabude i kaže mu, o, se ide, reci, sada reci la ilaha illallah. Pa se sredio kutbu qutb Allahu ta'ala srdito nasmiješ i reče O miskinu, ja se ubijam zbog ovih riječi. Ja sada polažem svoj život radi ovih riječi, radi la ilaha illallah. A ti dolaziš da mrvicama od ovih riječi jedeš, dakle, to je da iskorišćavaš ove riječi, la ilaha illallah, da iskorišćavaš vjeru, da bi se, dakle, približio i dodvorio sultanu i vladaru, da nakon toga ostaneš da od ovih riječi, od la ilaha Allah a ja upravo ovog momenta bivam ubijen zbog la ilaha, la ilaha illallah. Pogledajte dakle, kakve smirenosti, kakve čvrstine. Ovo navodimo kao primjer da neko ne kaže ove primjere koje smo spominjali, pa to su ashabi radi to su prijašnje generacije, mi smo daleko od ashaba. Ne, ne, čak i zadnje, čak i zadnje, zadnje generacije. vjeri vjerite uvijek njemu briga Allahu i dželle vjeri. Možda, je, možda se i svi vi ili većina vas je vidjeli, ono što mi je palo na um, jeste jedan snimak iz Sirije. Dakle, kada su bombardovali eh, grad, eh, Haleb ili neki drugi grad i zatim nakon toga iz ruševina zgrade vade ljude. Te vade između ostalog jednu djevojku. Vade jednu, vade jednu djevojku. Ona je dakle još uvijek živa pod ruševinama, oslobađaju je. I u takvom stanju, kada je ova djevojka vidjela drago braćo kamermana koji sve to snima, kaže, Amidža, nemoj da me snimaš, ja sam bez hijjama. Dakle, pogledaj, u takvoj situaciji, ona je pod ruševinama, čitava je dakle u prašini, pod dakle blokovima, pod gredama i tako u zgradi i kada je vidjela kamermana prvo što je rekla Amidža, kaže nemoj da me snimaš ja nisam pokrivena, nisam pod Dakle, Pogledajte kako mu'min vjernik kako mu Allah subhanahu wa ta'ala daje kada vodi, kada vodi računa Allahove i dželja ala vjeri, da čak i u tim momentima on njegova prevashodna prva briga jeste Allahova dželja Allahu Allahova dželja vjera. Stoga trebaš osjetiti slast u islamu. Trebaš biti ponosan Islamu, da, biti ponosan na ovu vjeru koju, Allah, koju ti Allah subhanahu wa ta'ala odabrao i odabrao tebe da budeš od ummeta najboljeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da budeš ponosan. Doista je žalostno se musliman stidi svoje vjere. Kad s druge strane vidiš nosioce batila kako se ne stide svoje nevjere. Pa smo spominjali, sjećate se, da imamo razno raznih ljudi, razno raznih obožavaoca, razno raznih stvari, do te mjere da imamo i oni koji obožavaju pacove. Pa ste svi vidjeli vjerovatno na internetu, hram pacova u kojem ljudi dolaze da obožavaju Boga pacova. Da obožavaju, da obožavaju pacova. I ne stide se kad su kamere tu kad snimaju, on se ne stidi da pacovu čini, da pacovu čini sežnu. Pogledajte dakle kakvog vrlete, dakle poniženja, kakve zabude. A s druge strane gospodar Žele Vada je tebe odabrao da ti budeš rob Allahu subhanahu wa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sljedeća stvar, draga braćo, koja je itekako jako bitna kada govorimo o slasti u okrilju Allahove dželjavala vjere i u okrilju Islama, a to je da se moraš predati Allahovoj odredbi. Da se moraš predati Allahovoj Vala odredbi. Jedan od također velikih razloga radi, čovjek, radi kojih čovjek ne osjeti slaz, draga braćom, zato što uvijek živi dakle, u strahu. Zbog čega? Zato što mu haj ili ono što dolazi nije poznato. Pa tako vidiš čovjeka kako strahuje. Vidiš ga kako? Kako strahuje. I taj strah mu zagorčava njegov život. Pa tako vidiš vlasnika i metka, kako se boji po svoj imetak. Vidiš ga, on se boji da mu ne upadnu, da mu ne ukradu, da mu ne urade ovo, da mu ne kidnapuju sina, da mu ne kidnapuju kćer, da mu ovo, da mu ne i tako dalje. Vidiš ga kako se boji, zato što ne zna budućnost. Zato što ne zna, ne zna budućnost. i draga braćo, čovjek i ne zna koliki je rahatno kada, kada nema ovaj, kada nema velike svotu i metka. Jednom tako kad je, ja sam vidio taj ovaj, doživio i sam. Kad mi jednom jedan brat, dakle, je određene stvari, poslao neku svotu novca, ja najveće u stvari, trebao da izađem iz kuće i sad se mislim, gdje da stavim? Sad razmišljam, ako dođe lopo, stavim ovdje, možda će tu da nađe. Pa da stavim na ovo mjesto, pa možda će i tu da potražim. Gdje da stavim? Dakle, za jedan moment, zato što treba nakon toga te pare da proslijedim drugom i, završeno. A zamisli onaj koji stalno ima, koji su mu stalno tu. Pa se brine, pa gdje su, pa možda će upast, pa možda će ovo, pa možda će i tako dalje, i tako dalje. Dakle, živi u, njegov život je zagorčan. Zato ako nemaš, Allah, ako nemaš možda i puno para u džepu, ali znaj da si dosta često, ne kažem, uvijek sigurno srećniji od ovog čovjeka koji uvijek u, koji uvijek u poteškoći, uvijek u brizi koji uvijek u, uvijek u brizi. Zato dakle veliki problem to što se ljudi boje budućnosti, ne znaju. E mi vjernik se mora otarasiti ovog problema. Zašto? Zato što je al-ubijedila, zato što on zna da je stvari da odredba Allahovim dželevala rukama znaj, kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, da ono što te je zadesilo nije ti moglo mimo ići. I znaj da ono što te je mimo išlo nije te moglo, nije te moglo zadesiti. Kada mudni vjernik sprovede ovaj hadis u svom životu, ne kažem da ga zna na pamet, jer svi smo mi čuli na, na desetine i stotine puta ovaj hadis od i predavača. Ali dakle, poenta je u čemu? Poenta je u tome da se ovaj hadis sprovede u praksu. Da se ovaj hadis sprovede u djelo, pa da istinski znaš da ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti i da ono što te zadesilo nije te moglo mimoići, da su pera ustignuta i da su listovi osušeni da su listovi osuženi. Kada toga budeš svjestan, onda budućnost za tebe neće biti nepoznata, po znacima navoda, neće biti nepoznata. Zašto? Zato što si ti svoju budućnost prepustio gospodaru Subhanahu wa ta'ala, a gospodar Želevala o mu'minu vjerniku kaže na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ađeben mu'min, čudna je stvar vjernika. Fe in amrahu kullahu Doista svaka njegova stvar je po njega haj, po njega dobro ako ga zadesi kakav musibet, on osabura, on Allah subhanahu wa ta'ala sredbom tog sabura, upiše mu to nagradu kao dobra djela. A ako ga zadesi kakvo blagostanje, on opet zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Opet je zahvalan rob Allahu dželjavala i ima nagradu zbog toga što je zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Svako njegovo stanje je po njega hajir. A rekli smo, ovo su dva stanja kroz koja mu'min vjernik uvijek prolazi. Nema nijednog momenta a da se ne nalazi u jednom od ova dva stanja. Ili je u rahatluku, na kojem zahvaljuje, u izobilju, u blagostanju, na kojem zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, ili je pak u iskušenju, na kojem sabura i očekuje nagradu od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga moraš se riješiti ovog problema i predati sve gospodaru subhanahu wa ta'ala, osloniti se na njega i predati svoje srcu i svoje dušu, i svoju dušu gospodaru subhanahu wa ta'ala da on da te njome raspolaže i zatim nakon toga neće da te tvoj biti, život biti zagoršan kao što je zagoršan većini ljudi zbog toga što se boje dakle od budućnosti. Boje se od, boje se od budućnosti. Pa tako vidiš čovjeka neće da ide na hađ, a možda ima para možda će zatrebati, možda će se desiti nešto, možda se razboli, pa možda mi se desi ovo, pa možda ovo i tako dalje. Šeitan ga vara i on nakon toga ne odlazi da obavi jednu od Allahovi žele vana, Allahovi žele vana dužnosti. Mu'min vjernik da te ne smije biti, ne smije biti takav. Inša Allah, nastavit ćemo, da ne bi dulili, nastavit ćemo da govorimo o ovoj tašci, inša Allah, na sljedećem predavanju, ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala poživi do tada, subhanaka Allahumma bihamdika, šhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك